вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтары вядучы Сергей дубавец калі верыць даведцы часопіса вожык ананімная паэма пра лысую гару з'явілася на свет і пачала перадавацца з руку рукі 25 гадоў томуу юбілею гэтае літаратурнай з'явы мы прысвяцілі сённяшні выпуск вострыя брамы унікальны твор позняга савецкага часу дагэтуль ахутаны цэлай хмараю таямніцаў няхай сабе мы не ведаем і ніколі не дазнаемся імя аўтара верагодна ён быў калектыўны верагодна таксама што іх было некалькі але ёсць яшчэ і таямніца паходжання і феномен літаратурнага лёсу Паэма, у якой няма ані кроплі антысаветчыны ці хоць бы нонканфармізму, перадавалася з руку рукі на роўні з машынапісным майстарам і маргарытай ці фотакопіямі філязофскага эсэ ігната абдзіраловича адвечным шляхам, творамі, якія за савецкім часам зусім не ўхваляліся, дзякуючы іхнаму зместу. Бяскрыўны сказ пра лысую гару патрапіў у гэтую самвыдавецкую плынь разгадаць загадкі ананімнай паэмы ўзяўся зміцер бартосік. Я ніяк не магу ўзгадаць, якім чынам на маёй паліцыі апынулася гэтая брашура. Больш дакладна, што прымусіла мяне набыць чацверты нумар бібліятэкі часопіса вожык за 1991 год. Назва твору мне тады ні пра што не казала. Вялікім аматарам вожыкаўскіх прыколаў я не быў. Можа быць, увагу прыцягнула загадкавае імя аўтара, не памятаю. Недзе год кніжка некранутаю пылілася на паліцы, пакуль аднойчы я не пачуў у радыё, што сказ пра лысую гару рэч не толькі геніяльная, але і самая вялікая загадка сучаснай беларускай літаратуры. Легендарную паэму я прачытаў за нейкую гадзіну, пачатак інтрыгаваў. Наш век наогул вельмі тлумны. Мы з гэтым звыкліся даўно. футбол і бокс, і джаз бяздумны, і п'янкі сексам заадно. Але далей я разумеў усю меней. Я не зразумеў гумару, не зразумеў намёкаў на невядомых мне людзей. Чытанне нагадвала прысутнасць на чужым капусніку, дзе ўсе адзін аднаго ведаюць, адзін аднаго падцвельваюць, адзін з аднога рагочуць, а ты вымушаны сядзець дурнем і ветліва рабіць выгляд, што ты таксама у курсе і табе таксама вельмі смешна. Я не зразумеў, навошта аўтару гэтых 1537 радкоў трэба было хавацца за псеўданімам у той час, той век, тую эпоху, у суседняй рассіі цалкам адкрыта пісаліся і спяваліся зусім антысавецкія творы, за якія іхныя аўтары расплочваліся загубленымі кар'ерамі і здароўем. Ну не дзеля гэтых жарадочкаў трэба было канспіравацца. Яны даўно былі гатовы ажыццявіць святы парыў, ліквідаваць дашчэнту мову, якой купала гаварыў, калі б іх партыя хоць зрэдку не асаджала пугаўём, дык без указу, без дэкрэту глынулі б бедную жыўём. Але самую вялікую загадкаю быў наклад тыя кніжачкі 100 тысячаў 57 экземпляраў, з якіх ніводзін не затрымаўся ў кнігарнях і шапіках. Нават у букіністычных крамах я не заўважаў гэтыя кніжачкі. Прычым выданне было паўторнае аб такім камерцыйным поспеху можа марыць любы пісьменнік і ці не лепшы гэта быў доказ жыцця мовы якой купала гаварыў з цікавасці я вырашыў адшукаць на мапе тую лысую гару яна аказалася другой беларускай кропкай па вышыні пасля святой калісьці гэтыя горы падзяляла савецка-польская мяжа святая ляжала ў заходняй беларусі а лысая ва ўсходняй Неяк праязджаючы паўз яе, я вырашыў заехаць у аднаіменную вёску. Высветлілася, што гэта зусім не тая лысая гора. Гэта яшчэ болей раз'ятрыла маю цікавасць да загадкавага твору з невядомымі мне персанажамі. бартосік заняўся разгадкамі таямніцаў сказу пра лысую гару і адразу натыкнуўся на таямніцу самой гары лысай Чаму яна так завецца здавалася б сама гара парослая лесам і нішто не сведчыць пра тое што на ёй некалі была плеш зрабіць даведку пра паходжанне назвы гары лысай я попрасіў Сергея харэўскага Ва ўсіх народаў арыйскага паходжання ад ірану да скандынавіі ёсць свае лысыя горы Іх назва трывала звязваецца з рознай чартаўшчынаю. Менавіта на гэтых горах гойсуюць бесы і колькі разоў на год збіраюцца ведзьмы на свае шабашы. У Швецыі гэта блакула ў гешпаніі, бараон у літве шатрыя пад шаўлямі, у Італіі спіна той патэрна, а у немцаў з аўстрыякамі іх цэлая плойма блоксберг хорсельберг бехтельберг ды шмат іншых тое і ў славянаў ёсць гэтка лысая гара блізу кіева ёсць каля львова ёсць у карпатах ля закапанага у польскіх святакрыскіх гарах іх нават дзве адну перамінавалі ў святой кацярыны а другая засталася лысіцай што ж такое ведзьмін шабаш Паводле еўрапейскіх традыцыяў ведзьмы з ведзьмакамі адпраўляюцца на шабаш вярхом на мятле ці на кіях. Яны выходзяць уначы на ростань, каля тая ростані раскрываецца страшная пячора. Нячысцікі станавіліся перад ёй і тройчы гукалі шатана, каб ён забраў іх на лысую гару. Шатан з'яўляўся на покліч сваіх прыхільнікаў, апранёны ў шэры каптан чырвоныя штаны і востраверхі капялюх. І барадаў яго вялікая рудая, Ён падхопліў сваіх гасцей, і яны небам адпраўляліся на балявання, на лысую гару. Шатану падмагае натоўп чартоў. Усе чарты набываюць выгляд казлоў, верхам на якіх і лятуць усе ахвочыя на шабаш. Многія вядзьмаркі прыводзяць сабою дзяцей. Асаблівай была і пачостка на гары, абавязковыя стравы, капуста з салам, аўсяная каша, масла, сырды, малако зрэшты што тут дзіўна адсутнасць алкаголю так паели папілі парагаталі ды разляцеліся мніх тэолог і гісторык дельрыя у 1611 годзе пісаў найперш там творацца скокі і вусцішны рогат пасля сядаюць за стол галоўны шабаш у беларусі адбываўся на лысай гары на купальле а ў заходняй еўропе ў ночна святого вальпурга Чаму гара менавіта лысая? Ці не чорта лысага. Ва ўсёй іранскай юдэйскай хрысціянскай мусульманскай дэманалогіі чарты сапраўды лысыя. Лысіна ў большасці старажытных народаў адназначна негатыўная прыкмета. Нядзіва, ранейшая працягла жыцця была ў палову цяперашняй, а лысіна ў гадоў 30 паталёгі. Я кажуць у народзе ад чужых падушак. Глядзі і рогі вылязуць. Але гэтыя горы зусім не абавязкова голыя, некаторыя пакрытыя дрымучым лесам, іншыя голым скальным каменнем і нічыма не адрозніваюцца ад суседніх. Падказку дае рымская назва гэткіх гор. Па латыні іх завуць калюс Монц альбо гара чэрапу. Дарэчы, менавіта адсюль этымалагічна вынікае і кальварыя, месца смерці менавіта на колішніх мясцовых лысых горах і паўставалі пазнейшыя каталіцкія кальварыі у менску вільню жыровіцах ды да і гэтак далей цікава што ў кожным краі побач з лысай гарою ёсць месцы чыстыя горы святыя яны абавязкова складаюць пару як дабро і зло цемраць і прасвятлення святая гора абавязкова вышэйшая хоць крыху гэткія месцы абіралі для свяцілішчаў але з 1958 году нашашая святая гора зусім недалёкая ад лысай была перайменаваная ў дзяржынскую Сергей харыўскі распавёў пра тое што значыць назва лысай гары гэта месца шабашу на які зляталіся чарты лысыя менавіта з лысыя галавы вырастаюць рогі звярніце увагу на тое чым займаліся нячысцікі падчас свайго шабашу і ў чым уласна іхны шабаш заключаўся дзеля чаго яны збіраліся на тую лысую гару а збіраліся яны рагатаць яны рагаталі гагаталі як каталі дохлі са смеху беспрычыннага дурнаватага і трэба думаць па-свойму выверанага Пасля таго, як побач з лысай гарой у Беларусі перастала існаваць гара святая, якую пераназвалі ў дзяржынскага, знік балянс добра і зла. Чартаўшчына разлілася па краі. Верагодна, гэта была савецкая ідэалогія, дзе элементарныя чалавечыя каштоўнасці ставіліся з ног на галаву і ў полі гэтай ідэалогіі зусім не насуперак ёй учынялася рагатуха. Пісьменніцкі шабаш на лысай гары адлюстраваны ў ананімнай паэме. Але не буду спяшацца з высновамі. Зміцер Бартосік, які шукае разгадак сказу пра лысую гару, выехаў на месца дзеяння і сустрэўся са сведкамі ды ўдзельнікамі колішняга капусніка. вельмі пашчасціла з правадніком. Быць маім экскурсаводам па лысай гары ласкава згадзіўся гаральд вольскі, які першы пабудаваў тут хату і многія гады быў старшынём праўлення дачнага пісьменніцкага кааператыву. Мы блукалі па мясцінах так падрабязна апісаных у паэме і цытавалі найбольш цікавыя кавалкі. Той век, той час, тая эпоха, пакрысе пачыналі матэрыялізоўвацца ў вельмі стракатым краявідзе рознакаляровых дамкоў, панад якімі панавала самае сапраўднае, не лысае, шчыльна парослая лесам гара. Адзін пражаек маецца на лазе паветкі Рка. Ага. Вот гэта удача ага. Меў удачу купіць гаўна ён бочку змог. Прыпёр у почынку на дачу і прычапіў і начапіў цяжкі замок. Табе на сорам чалавеку слаўных будняў баку зніг ганебны лозунг веку, Гно трымайце на замку. А як было? Мы я звонак і нехай шашлыкова наеліся і пашлі гуляць. Глядзім тут кастусь. Кириенко нешта майструе падышлі бліжэй ён там дзюрки на бочке робіць крышку і такі скабу каб замок повесіць. Аказа гэта ён прывёз памёт курыны бочку адкуль і каб мы расцягнулі прычапіў гэты сцяжкі замок вот там мы ну это маўся налазі празаяка паэт э, кастуськрянк далей так звязку з гэтую праблемай якой жылі гаспадары дыскусію шмат было і палемік на схі лысыя гары А вы дерьмо. Добрый день вам. Одночу вечер сказал Никай и тут же скис. Але поэту заперечу, там я как раз напротив Никая хата, прозаик Саченко Борис. Ну, не кажите, гной неровный. Найлепший той, что зробіш сам, бо ён жа твой, уласны, кроўны, як твор, які ты напісаў. Мне гной уласны, найдарожжы, найдарожжы за всякі куплі куплені другі. Хоча, э, хоч певна добра. Добре, кольною прокши. І лучше навіть, навіть, мабуть, неблагі. Мабуть, насчет э, Байконура. Это мы звали этот участок Байконур, потому что там сила гусев. Поставил шпаковню, туалет мається на увазі. І каб, а криші не було, так я з шлейка дому взяв колпак такий витягнутий не поставил, а как вода не шла, так еще таки наконечник зарабил. Як точно ракета. И вот он, он форму взял для туалета, что заздрошно поглядеть. Як есть космичная ракета, вось-вось готовая взлететь. В этой форме змест был ясный. Заходь, садись и включай. Ад что ну, ну, то а там даляць ну, ты ўжо там ачай Ну а ці быў там змест сейчас. ты ўжо чытаць мне прабачай вот это буду будат які сто лет разрабіў сіла вусі вот это mm -hmm. да, когда ракеты няма Ланці гусю ён э, аўроровец штурмаваў зім'яка эту байку расказваюць ён рассказаў што ніякага штурма не было ну это не толькі рассказ А что ж было? а было захапілі батальёны ты падашлі чырвонагвардейцы прапанову зрабілі жаночаму батальёну ты разбежаліся і все ну мой бацька таксама ж гэтым прымаў удзел таксама так что все это в кассы. Я развітаўся са старым гаральдам і працягнуў сваю вандроўку па лысай гары самастойна. Быў спякотны яркі амаль летні дзень, які так не грамманізаваў з маўклівымі дамамі дэкарацыямі тае эпохі. Дзе некалі адбываліся шумныя анекдатычныя лысагорскія падзеі, сваркі, п'янкі і гулянкі, сёння панавала спякотная цішыня, якую парушалі адносы лаўі Я разумеў, што яшчэ не сезон для масавага дачніцтва, але пачуцця неутульнасці гэта не пазбаўляла. Я блукаў па пустым пасёлку ў надзеі знайсці каго-небудзь з персанажаў. Дзіўна, прывідны аўтар, хочучы таго ці не, ператварыў бальшыню рэальных асобаў, людзей думаю з не меншымі творчымі амбіцыямі, ва ўсяго толькі сваіх забаўных персанажаў, сэнс жыцця якіх быццам абмяжоўваўся чатырмя соткамі зямлі. Але пра гэта таксама ў паэме ёсць. Абмаляваўшы голі ў боства, пара зрабіць мне рэзюме страшней няма самазабойства чым вось такое на дзярме і калі дружа грыша ніша мяне ты ў госці пазавеш я не спытаю что ты пішаш я запытаю у чым жывеш ты зубы мне не загаворыш ёсць дыялектыкі закон дзярмом жывеш дзярмой творыш а натварыў дык выкінь вон а Неўзабаве мне пашанцавала на сустрэчу. Каля акуратнага дамка з чырвонай цэглы я знайшоў пісьменніка, кніжкамі якога зачытваўся яшчэ ў дзяцінстве. Мікася герчыка. Размову з ім я вырашыў пачаць з цытаты. Аўрамчык з герчыкам і жычка, як бабруйчані землякі, у бабруйчан вядома звычка, з радзімы вывезлі дамкі. Вот это дамкі вот мой вот побач. дом Жички, через один домик, вот Калитых ворот, а Урамчик на, там, на тым поле, поле Союза письменников. Так вы, вы гэта дамок вывезли? Гэтым, потым я клаў цэглай, вядома. А, а так, это вот это домок, да, вот этот дом. Ну вот, с 68 -го года, с ранней весны, усё оно пачыналася, прошло больше за 30 гадоў. И на великий жаль за тыя 30 гадоў вельмі многа этих людей уже адышло ў нябыт. быть. И часом вечером, когда я хожу по этих улицах, мне здаецца, что я хожу по могилках. Вот. Ну, сказ про Лысую гору, як ён з'явіўся, ён нарабіў шораху, конечно. Мы атрымалі яго ў выдавецтве. Гэтак жа, як атрымлівалі ўсе. Раптам раніцай принесли пошту, и сакратарка открыла пакет, прочитала, и по всему выдавецтву пайшоў погалас, что вот нейкі цуд з'явіўся. Пачалі читать, ну там про ўсіх, про нас то яшчэ неяк ашчадна, так сказать, жычка і за ўрамчыкам. Про ўрамчыка там есть больш злосна, і про жычку, жычка тады быў редактором Лима. Займаў важную посаду, тут на его черня со своими хлопцами помогали будовать ему дом. И у Аурамщика молодые авторы завихались, и он загадывал отделом поэзии. Але все это глупство, я думаю. Помогали по сябруску. Я освоил в этот участок вельми оригинальным способом. Зерван же был, суцельный зерван. Я приехал сюда ранее, привез здесь из пляжа горелки и закопал их в разных местах по участку. Вот, собрал собрал и сказал, вот копайся, я жну здесь первую, так и сядем. И так поступово все 10 а приходу. И мы два дни копали этот участок, бо копали его страшно старемно, как не побить этой пляшки рыдлевкой. Вот, как добрались до першей, то был, было огульное свято, так сказать. Першую знайшли, сели и посадили добро вот тут вот у гаечку в этом. За два дні выбрали увесь пырник, перакопали ўсю зямлю, все это зрабілі. Вот. Із знайшлюся здесь із пляжек не в и не побили. Вот вельми удало просували ілюзії, вельми старанно. Ну вот. Кто написал эту поэму, до дома так засталось и так так мы и не ведаем. Коллективом, вот. Навряд навряд Называли много иноров, называли и Звонока, называли и Короткевича, называли и Бородулина. Поэма написана талиновитой рукой, дома писал ее майстер. и не только майстер, а человек, который глубоко знал вот эту речаїсність. Вот, вот эти детали, які есть в поэме, их нельзя было почувствовать ад некага, іх трэба было бачыць самому. Вельмі чалавек ведаў усё. Усе, усе падрабязнасці, калі нехта прыведзены. Калі нехта пабудаваў там э, эту прибиральню, шпаковню эту, як ракету, пусил, здається. Ну, Тут одразу я глупая, одразу ж, так сказать, знаешь, вот там место. А тогда воспринялась это все с гумором, без крыльдов? Потому что там есть довольно злые такие. Ну, а злые, и крылда была, ну, крылда, великий друг усіх славян, дома, так сказать, был покрыўжаны, так сказать, ображены страшенно. Але мы смеялись. Была некая поездка, не неўзабаве, была некая поездка, ТВЦК любила налаживать поездки письменников по вёсках, по райцентрах, где какая будовля, где какая мелиорация. Мы ехали, тогда был секретарь ЦК партии по э, идеологии, як же его прозвище, черт, с моим склерозом только успоминать. Вот. Во всякім выпадку Шамякин пожартовал в автобусе. А что, калі надрукаваць? Ён сказал, чаму не, друкуйся. І тым не менш надрукаваная была значна значна пазней. Ну вось і ўсё маё сказанне і кропку ставіць мне пора. Пара сказаць на развітанне, бывай жа лысая гора. Я вяртаўся ў Менск, так і не адкрыўшы да канца сакрэту папулярнасці старой паэмы. А можа, ніякага сакрэту і не было, А было жывое жаданне паказаць жывое жыццё жывою моваю. Не за гонорар, а каб цікава было. Здаецца, ва ўсе часы ды эпохі гэтага было дастаткова, каб цікавасць публікі не вычэрпывалася праз пару гадоў. Зрэшты, сказу ведьмакалы Сагорскага сёлета спаўняецца 25 гадоў. Але чамусьці верыцца, што згадваць пра лысую гару будуць не толькі па юбілеях. Зміцар Бартосік вярнуўся ў Менск з лысае гары, дзе пабываў на месцы даўняга пісьменніцкага шабашу, які апісаў у сваёй ананімнай паэме вядзьмак лысагорскі між іншым і гэты вядзьмак лішні раз сведчыць пра тое што стваральнікі ананімнай паэмы разумелі той кантэкст у якім стваралі свой капуснік менавіта пісьменніцкую браціюю яны параўноўвалі з кагортай вадзянікоў лесавікоў ды ўсялякіх іншых чартоў што сабраліся на свой шабаш але вынік бяскрыўднага рагатання аказаўся іншы не той на які маглі разлічваць аўтары Памятаю, у 1975 годзе я пераздымаў на гаўбцы машынапіс сказу пра лысую гару, які літаральна на гадзіну прынес мне калега. Трэба было тэрмінова зрабіць копіі. Тады мы шмат чаго пераздымалі і пра гэта можна было б не згадваць, калі б не адна дэталь. Той машынапіс калега ўзяў у свайго бацькі, які ў сваю чаргу прынес яго адтуль, дзе працаваў з ЦК КПБ верагодна з нетраў менавіта гэтай арганізацыі лысагорскі шабаш атрымаў пашырэнне менавіта цэкоўскія машыністкі пладзілі дзясяткі копію лысай гары калі ўлічыць сутнасць савецкай ідэалагічнай установы і тое што ў ананімнай паэме няма ані слова праўды пра савецкую ідэалогію тады можна пачуць гэты беспрычынны і ідэалагічна вывераны рогат падчас шабашу на лысай гары пісьменніцкі капуснік не быў выдадзены тады калі быў напісаны таму што прыдаўся для службовага карыстання ведзьмакоў ды вядзьмарак з ідэалагічных аддзелаў камуністычнага цк гэта натуральна не касуе ягоныя вартасці як дакументу часу